Gurekin egan bezala, beinat itoiz, egunon zuri beinat? Egunon, pompi. Mire arte, eganen dugu espeletara zirela, bai. baina momentu honetan, siberok aldean bizi? Ba, siberok aldean bizi, ba, bai da bi urte. Untsa zira siberuan? Errazu siberua, siberua da, maitagarria eta siberua, <laughs> bai untsagia ba. Adere, badira alde guztietatik, seboko, gaztaina batuko baitugu uh, gazteina, apainketa arloan lan egin duzu ere, uh, memento bat ez izan dituzu proiektu desberdinak, etxe ekologiko gixako bat, bai, bai, ondakin bai, gutirekin. Eh? Bai, hori ide izan zien, behaz apaindu dut nebizia proiektu frango, uh, frangoekin, erran ez, uh, eh, hala, uh, orai adinaikin edo estitzen espitua hautai, baina gogoa beti argi atxitzen du. Erran ez, eh, hala, uh, eta horai eh, egan behar ba, limada gauz bat, uh, argi bat uh, atxikitzen dut, eta bidiak entxeatzen gira idekitzia, edo hala kontzientzien uh, piskat moitzia, edo hartzia, eta hori da. Eta horrekin biziniz, eta, eta lantzen, biztana, lanik gabe espaita bizik, ene, ene eta eta ala, eta segitzen gira best, ala, gaztainen ondotik eta beti segitzen du gaztain eh, hori, uh, mail hori eta baita ere beste proiektu batzu ditu eta hala, bizia apaintzeko <laughs> Ez zira zer eta musikak ere parte honi bat badu, eh? Musika, ba, ma musika hori uh, hori ene parte bat, eta behaz eh, hori uh, erraten, bada erran txarra bat ez da eskola zer baina entzertuko nizitzultzia erran ez, uh, eh, denbora pasatzen duguna musika edo kantuz ez du gure bizian kondatzen.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 Ez da huaikoa? Hala, hortan hasi nintzen. Eta guai, biztan dena zure demora gehiena pasatzen duzu orzatiba eskual gaztainaren etxean? Bai, eta beste, uh, hainiz beste proiektu batzu, uh, uh, eta bon, ez, musika, gaztaina biztan dena, eta guai hainiz, uh, dutu noita irurti dutu uh, hainiz entxeatzen atse maitea, ori, gauz horien transmititatzia, eta eganez, eta hori da, hala, lan uste dut lan luze bat izanen dela, agian <laughs> bizi araberakoa izan eut uh, luza segitzeko, baina eh, hori da, eta baditut uh, eh, wala, galdera frango eta hori, eta hori, eta bon, zaila izanen baita, uh, hainbeste jakitate uh, bilduik hori, eta guai behar dea hori norbeiti, du nor, edo pasatu hori, hori, eta hori dut, uh, enea jangura ondiena hori dut, bai txambela, txambelaren eh, baita ere hori historia eta nola eta zer, eta hori den hainuke biztan dena hori uh, pasatu eta bala, eskutik eskurat. Zeratzen aldugu, ordean, fiteska erretretan zirela, baina ez duzula lana ustekotan, eh? Bon, garbike, garbike erran ez, eta bon, hainbeste, hainbeste urtea izan ez lanian biztan dena, uh, osa egin eta hori ez dakit nori esker, baina esker, eta... <laughs> eta... bai, le, egun famatu batian, eh, maiatzaren lehenian hartuko uten erretreta ofizialki. <laughs> okay, Lanaren bestan. Lanaren besta, hortan gelituko niz, eta... <laughs> Ez niz gelituko bestan dena. Egezki ez zira gelituko, ez Osaria den hori eta goguan atxitzeko eta hori ba, bestan e- dena. Ezagutu zintutan dola zumeitu urte eta hor bidarrain instalatzen ari ziren, ba, eh, bat zinuen eh, errotatipi bat, era bai, bai, bat idintzeko hor eh, bitzen zintuen gaztainak. Bai. Lehen, lehen um, urratxak ziren, arlo bai. eta hor, aitortu behar dut animaleko saski bat ekarri duzula zure produktuekin, bai. deia, eskerzen zaitugu, <laughs> bai. eta hor ikusten dugu, bai, zelan egin duzun geroztik, eta zumat zabaldu duzun, ere zure produktuen... Bai, hori, hori, importantena da gure biztan dena asmoa, proiektoren asmoa erganez, uh, eh, eh, iru uh, eh, mailetan haigia, uh, iru mailetan haigia janez ekonomikoki, biztan dena hori uh, uh, bizitzeko lana edo sos piskaten iazteko edo ez abe azteko, baina hori baina hori uh, biziazteko, hori uh, da, hori behaz ekonomia. Gero jatekoa, erranez uh, eh, baditugu gauz batzu gure lurretan oino uh, eh, e, eh, ordiela, ez da deusik behar biltzia baizik eta ekoiztia. Hori jatekoa gero eta gehiago da galdera haundien eta ikosarriari lotua eta editasun eta hori eta hori, denak aipatzen du eta ikusten du mareluski adinezko jende guziak eta galdera haundiak badira horren inguruan. Gaztainak biztanda bere mailan eh, ekartzen ditu uh, batzu. Eta gero baita ere, haundin haundiena ustez eh, inguramena, erran gaztain ondo horiek hor uh, dira, atxikitzen duzte lurrak, ura, freskatzen dute aireak eta hori eta bar, uh, klimate aldak eta horiek ere gaztainak eta arbolak bagute ben uh, arrapostuak, bez hori hiru gauz horiek, hiru mail horiek dira izi gari, izi gari, uh, eh, lehen izi, bai, sartu adi, lehen, lehen, lehoan, eh, janez, gure uh, geroain uh, beti aia guaikoa, guaikoa, bainan zer, izanen da geroa, eta rapustuak beharko dira laster, laster ekarri uh, galdera frangoietan. Mm, eta erran behar da, bitxiki leheno horrekin bizi ziren, elikatzen ziren, uh, gaztainak bazuen bere funtzio handia bai muble egiteko, baina baita ere eh, biztana elikatzeko, jendeak, jabereak, erleak, dena bai. horren bai. inguruan egina zen, zek espikatzen du, hori guzia utzi dela bazterrerat memento batez? Bo hori da ize nik arpustuak eman ditut hor, eh, sozialki biztan dena, ala, badu bi, bi bat dira hor, Le, lehen lehena eganez, Eh, laborantzan izan dira aldaketak iziariak, gerla ondoaren uh, urtetan, erganez, pastu dira uh, etxetiarrak, pastu dira jabiak, hori alda, aldaketak iziariak izan dian, eta gero modelu berri bat sartu da, mekanizatua, eta bar, eta bar, eta bar, eta bar beraz behartzen demorartan jende eman eh, jatekoak eta hori eta hori behartzen laborantza bat begitu modeloa hala izan zen eta hori. Eta biztan dena gaztainak eh, beti izan du fama bat eganez pobreziaren uh, eh, simboloa handien eta izen. Ah, bai. Eta hori sozialki ere, orain ere ikusten da, ostatuetan eta nik bon, zerbitzatzen ditut ostatu handiak onak uh, izartuak eta hori eta baita ere uh, klientak be ez dute gaztainari surraz zimurtzeute janez uh, zer da gaztaina eta hori eta hori eta hori egan nahi sozialki Bautela, hala, uh, ez dakit nola erran, bainan bada hori... Uh, iruditxak bat. Ba, iruditxak bat eta baita ere, eh, baita ere jendiak uh, eh, bai baseritarrak, bai eh, laborarien haidien uh, hori, gauza berbera haute, erranez, hala, gaztaine horiek eta erreik eta hori gueden boran eta gueden boran eta gorean, bada hori frantzia guzian, ez baizik eskolegian, frantzia guzian, bada folklorizazio hori bat, uh, antziz, jatekoa, eta alimento ederen eta dela gaztena, eta ikusiz nola pasten den bertze lekutan, egan edo, guada lehemiziko ekoizlea, eh, mundion, eh, Txina, eh. Uh, Japonian, Ameriketan, Alemanian, Espainian eta hola, eriek, eiek, balorizatze hute, me azkar, azkar gaztaina, eta da gauza, ala, behatz baten eh, gauza bezala da, eh, eta eta guk galdu du hori, eta ustez lotura sozial txahori uh, eh, indio makur handiena. Ah, bai. Eta gero biztan dena, lantxeia da bildu behar da, uh, gaztainak landatuak edo ez eh, gure errietan da lekutzaretan, behartzen uh, oinez joan bildu eta hori, eta hori, eta hori, behaz. Eta dena eskulana, le, lantxar hori uh, lotua da, biztan dena, gaztaina. Hortako ez da, <laughs> jende hainitzik hortan lotua. Eta, eta hortan ere, errestasun hortan, mekanizatu sistema hortan sartu gila. Eh, sartu eh, zaila da berritzultzia, biztan dena. Egan ez, bon, nola ite usi, me, uh, masina bauzi eiteko, eta suitzeko, eta hori, eta hori, ba, hola, beti, beti hola da. Ba, ez eta erran behar da, bo, teknika batzu atze bat dituzi ez eta lura bai. apalda. Bai. <laughs> Egoa, xare batzuen bidez eta biltzen dira. Bai. Baina ez da orta fini. Ez, ez, ez, hori da erretxena. Erretxena. erretxena. Mendira joitea edo, oianetara joitea. Bala, hori erretxena da, eta geho behar da biztan dena, hori, eta gure, ba, uh, moduak hori guk niorretzen hemen uh, ekoizlarik, uh, gaztainen ekoizlarik, eundaino ez da eskolegian gaztain ekoizlek. Ekoizler, eta behaz eh, ber, izan behar ditu... Uh, Teknikak ikasi, ikasi eta gure eta gazta entxeatu? eta galdu, eta, eta suitu, eta pazientzia, eta... eta, eta, eta banaka, banaka suritzen duzik, bai, bai, tera bai. hori behar baita ateratu? Bi, bi, bi, bi, bi asalak horiek behar dira... Bi asalak. Ken Bat aizek entzen da? Bat aizek entzen, eta bertzia... Baina bestia, tiaka, tiaka, behar da, ba, ba, ba. ganit batekin... Eh. Humiltasuna ikaste diozu gaztai suitzen. banaka, banaka, banaka animaleko lan adu. Behatzi urte horietan, eh, behatzi garen urtia dugula aurten uh, gaztain sare urtean, sartua. Behaz pastu ditu uh, eunta amartona. Eh? Eunta amartona, eh. hola, banaka, banaka. Eta la asal hori uste manima katsa da, zik, gustua ez da berdina. Behaz, hori erran behar da baita ere, jaten alduzu. Baina guk maila, uh, maila hortan, sartu gien maila hortan, nahi ginuen, gaineko mailan, ez da gehiago, ez da goro, eh, eta hori simplek erratu, ez dut uh, eh, uh, balentriaka erraiten, Eranez, uh, untsa ikusitu nola izieneko izten gaztenak uh, Frantzian, Europan, Espainian, Txinan, baita ere, Japonian eta ere. Eta gugira, e egia egia eranez, gugira mm, goi goi goi mailochtan dena eskuz Eh, finitzeko gaztoin horiek eta hortan biztan dena, eldu da lana, banan eldu da balorizatzeko eh, eh, hala, uh, maile der bat. Bai, azpi mailako produktu bat bilakaroz duzue luxuzko produktu bat kasiko, horre, erraiten alda, goi mailako bai, eta goi mailako produktuak bai, Baina aipatuko ditut uh, antxoak, bakalaua, eta gauz horiek eh, leheno zerrier eh, emaiten zen, eh, antxoak leheno zerrier maiten zen. Abai? Ah, Abai, ah, bai, bai, bazien frango eta frango, eta huai ustez, nik maite ditut antxoak, hene amakiten zuzten leheno gatzan eta hola udan, eta oliuan gero denak denak untsak arbituik eta denak enduik. Eta guai eh, behau zu ikusi ze presioetan den antsoa eta bakalaua. Bakalaua desagertzen ari da hmm. eta mm. eta hori leheno eh, ni espeleta janiz bagi nuen arrain martxanto hori pasten zen uh, eh, ortsia bere katzankat uh, basatu haikin eta <laughs> hor bazien bakalaua eta xarredinak eta antsoak ez besteik. Beaz uh, eta leheno argunt uh, merkezien eta guai... Eh? Gauza esberdin tua dira. Mm -hmm. Zu espedetara ordean, beti baserian bizi izan zira? Bat ez, ez ez, ez ez, uh, eh, baserian bizi ba, baina ofiziokoa, ene haita, eh, zendu da guai da, zometzu, eta arek hartzaina egon da meiketan, ala, eta gu ez, ez ginuen lurrik, eh, ene ama eta ene haita, ama bizi uto ino mea zien, eta ene aita mutila zen, ez, ez ginuen lurrik, baina uh, eh, adinezko jende guziak bezala, eh, biztan dena lotuak zien lujari edo, edo ardi deizten eta ego eta hori ba, bakizu betiko bertsuak. <laughs> eta ziak, bo, ba, ito ziarrak baina badira familia desberdinak ere esperetan, eh? Ba, sort, eh, sort izena hori uh, uh, zahaitzuko ibaratik eldu da, zahaitzu eldu da, otxagit uh, irratiko uh, ibar hori uh, mendiari lotua. Eh, eta baut atsemana, ba, hola, izan aniz, uh, ene historiaren pixkat, uh, hala, atsemaite behitzen undik uh, luginen, eta noata egien, famatu horiek. <laughs> eta ejanez, uh, bada, kasaitoitz bat otxagin, eta ejanez, uh, hala, ka, uh, etxe zahar zahenetaik, eta hor da, eta bada, hori pantanoa edo ez nola egiten den eskoraz izan da historio eta borroka frango itoitzen uh, eh, errian guai da goi urte edo goi tamar urte ur eh, ba, ba, gune horiek eta ito zuten itoitz erri hori uh, bai, ez ez gira, ez denak itoiz guziak ituak bez. eta irauten duzia, azkarrak. <laughs> Bela juri bezala, ez ba, dutera den txarra, eh. Ba, ba, ba. ba, egiten dugu bai. berdin. Eta zuk hautatu, ba, lehen kantu, ez dakit esko alerikoa zuk idatzen nahi duzuna eh, hasi horrekin, edo txuz pedro horrekin. usten zaitu tauta. Ale, txuz pedro, hau dut lehenik eman, ba. txalaneru. Bai. Eh, nor da, Txuz Pedro? Txuz Pedro lagun batu eta Asturiana. ez? Ah, bai. eta kantari fe, ikusiko zi, entzunen zui uh, Eta baut lutura izi ahia Asturikin, egana idu, ba, baute kultura bat, kantu kultura bat, baita ere Asturiak, eta baite uh, Iebanako provintzia, Sibero tarrak bezala kantu, zedo mendiari lutua, baditut kantu batzu idatziak beren airetan, baita ere, eta kantatzeut, txamelikin, txamezpelikin kantatzeut du uh, kantu hori, ba, dintzauku eh, urte batez uh, eh, kantatzeat guekin baionako bestetan, ingin nuen hola uh, kantaldi tipi bat, eh, hor uh, zen uh, Michel Bedasaga atxuz eta beste batzu, bizkaitak batzu eta hola, eta maite dut hola partikatzia eta Hala, zinez eta jakinez baita ere, hizkuntza hori da, bable hori hizkuntza, asturianoa. Erran nahi du uh, hispano-zelteko hizkuntza iz, dituzte, eta ez dakit uh, ze, um, eta geondotik bada gaitero bat, kornu haidien bautean uh, gaita defoi errateuten da. Ah, txulularia guk batekin Ba, ba, dugun uh, siberun bezala. Eta hori uh, simianoko, simianoko lagun bat tut uh, Hala, antzi uti bon, e, eh, eh, eh, zait. Eta, hala, ez hautzen ditut biak, eta badu areke, uh, uh, kornemiz, uh, joile horik, badu uh, arreba bat, kantari izi, arreba panderu ekin horiek uh, baute estilo ahunt, ahunt, eder bat, karmeneko egunetan, bestaberiko egunetan, eta maztekiak haidi kantuz eta hori. Eta beti, beti, oai da, ogoita, ma bost ez hautzen dituztala horiek, eta... Hala, enetzat beti horretzapen goxoa, eta zabaltzeko baita ere ben, eh, ben loturak eta ben, eh, ben historiak. Guti pasatzea ditugu beharrik dintzilela, beniatitoiz. E, eh, Xuz Pedro, bera, zentzuten dugu zuk nik beniat, bai. xalaneru. Xalaneru, bai. Hala, hortan uh, eh, mururatzen zauku Txuz Pedro beraz Beinat itoizek eta Beinat ez duzu personalki genera bai, bai, bai, eta kantuare txalaneru da uh, Barkoa, itxas barkoa Eta bautean lehen sinistetan Mitologian baute txalanerua da uh, Emazteki bat behaz uh, Arek eitentu uh, Eta hortako baitare sentzuko Kantua da, eganez ala kantu edegenetaik, Asturieko kantu edegenetaik. Asturietatik, ez hau zenuen beste kantu bat, no, azten diren, txalanero, hola, oiuka. Ah, ah ba. Eta bon. leheno gure emankizun baten bertso emankizunaren uh, generikoa izan da. Gainat. Ah, bon, bon, eh. biba, biba. Ba, bada lotura zerbait, ba. emengo musikarekin. Eta... Ah, ba, ba, pirieneko bai. mendiako lan, eta bai. itxas mendiko lan, kantu. Bai. Zu espeletara beraz eta hainitz txekatu duzu, miatu duzu, ere, nuntik heldu zen, eh, <laughs> gaztain hori, ez duzu hori nola nahika egin nahi zinuen, ere, eh, pixka bat eh, kultura, gaztainaren kultura hori ezagutu, da Japoniatik sartu da unat. Bai, bon, ez dut uh, eh, luza beste bestenaz bada bioneko itxaldia, eta... Um, hori behartzen atxolutu mementoatez, izan di, ez niz bakarra, eh, uh, uh, lan hortan uh, sartuik, izan dira izen famatuak uh, lekondarrak, uh, lafit eta horiek eta horiek, baina eiek intzuten lan bat, eta nik hartut uh, historio hori, eta ber hastapenetik entzatu niz, uh, ber atxemaitia, bon, zertzen, uh, zer da gure gaztain historia. Beraz, izaniz eta jakintzun bat zuen ikustea, terran ezin universitatiko diende batzu, ba, idatzi zituzten liburu batzu, eta CNRS eta horiek eta horiek. Eta inala, inala, uh, inala, xetasunetan sartu niz, erran ez, zer da egia, zer da historia, eta zer da... Mitua. Eh, ba, eta bakizu, autik beharirat erraiten dien gauzak gehienetaik oartu niz, eta uh, eh, oartu niz, ezin, eh, ezin bizitu gabeko gauzak erraiten zien, Eta ez zuten ezagutzen eiek historiak kondatzen dituzten, e, horiek. Eganez, beraz, kasik mito bat uh. pasatu da, uh, ahotik eganez, hala, uh, ba, denboran itenginuen hori eta hori, eta gero beste galdera bat ateatzen zelaik, ez zuten ahapostu, beraz, hori da, bon, denak alagia, ez dut, ez dut, me ikasiut frango-frango gure historianen uh, uh, historio hortaik, eta erranez izaniz geho xe, xeekin jakintxunekin eta hori, eta baita ere atxemandu liburu bat, iben, uh, iben alauan uh, eh, idatzirik, erranez, iben eh, alauan, iben alauan idatzirik badu e, egina un traité sur, le, sur la culture de la châtaigne, l'Empire de Cordoue, 1220. Beraz, eta liburu hori atseman dut Stanford Universitatian, eta ba, badu eh, Baraskietan barazkietan eta gaztainetan egina eh, ikerketa izigarri bat, eta frantses batek eh, itzulia mila sortzion eta irutonoian, eta han Kalifornian atsemana, dena, interneten esker. Eta baita ere, gero eh, hemen izan aniz eh, gure eskoalegiko historiak eta baita ere nortzien, nundik gaztaina japonetik edo da, noiz, eta gainetik hori historia gauza bata. Behartzien arbolak atseman. Hmm. Eta atseman ditut ahbolak. Eta hori da, hori da, hori da, bon, uh, eh, zuk esan duzun bezala, bina kalakaria da, bon, ba, bon, ba, eta eta, eta gogoti, eta plazeretik hartzeut, ez da, Eta, eta maiteut. <laughs> eta hori arboloien ikustea, eta historia bilduik, eta eiek, zuri eh, arbolako eiek, adosten dute zuelana. Beaz, eta hori, oinore, Eh, gure eskole, ipar, ipar uh, eskolegian, ez du oino gogoan ahtua badela hori abeastasun izigarrienetaik erranez, gurek esk, eh, gaztain sartu dien eskolegian, salbatu dute gaztain saria frantzian, eta eta Europan, eta denetan. Ah, bai. eta hori ez dakigu. Izan zien Eh, Nafarrotik gobernu uh, inguramenako eh, talde oso bat, amasei pertsuna dintzien, buruzagia eta denak, ene ikusteat, eta izangien, arbolen hoien ikusteat, eta bazen teknikalari bat Galizia, eta oazen biztan dena teknikalaria, bazuten gogoan proiektu bat uh, Nafarroan, gaztainari lotua ber uh, pisteko eta hori eta hori. Hmm. Eta sartu zen hori gaztandei hortan, eta eta eta <laughs> eta arek eh, sartzen zila, isiltzen zila, hain ederrak diren, hmm. eta arek errandu, hori dira lehemiziko gaztainak Japon, gaztain ondoak japoniatik etorria. Arek bazakin. Basakin soilik. Bazakin arek. Zer muta ziren. eta jo, nahasi dira eta... Ba, nahasi ez, ez, ez, zainitzik, ez, zainitzik, ez, zainitzik. Eta, eta, eta hori da, nik hori borrokatzen, eta ba, gure lana, jatekoa hori, gastaina da, folkoro paderak, eta hori, eta hori, bai, hori bai. Baina egiazki uh, eh, inguramenari buruz eta gure historiari buruz. Folklorizazioa deitzen duzu paderetan eta egin eh, gaztain hori? Bai, ez pitu irauntzen. Eganez eh, hori uh, uh, da biztana transmititzia, baina nola gazteko urbilduko die gaztainari. Nola eta gaztak eta irritarrak eta hola nola, nola, nola beharko dira jateko hori uh, irauntzeko eh, laborantzan aipatzen dugu eta hori eta hori eta jatekoari buruz baita ere beharko dira gauzak pasazt Zi, ez gu jaten ditugun gauz horiek, behar dira gero segitu. Nola inberdia? jatekoan izan dira aldaketak izigarriak, behaz gaztainak paderan edo eusik, edo zena bezala idorik eta esne bero batian emanik, ustez beti eta niz, aspaldi, aspaldi, aspaldi, utziak diela. Bai, nik ez dut ezautu hau, eh? Hortako. Behaz, eh, behaz horire, horire, horire, onda nik eh, Siberun egetzen du gaztenak eta demoa guxoa pasten du, baina uh, eh, ile gris batzuekin pasten ditu gauak. <laughs> Eh? Eta... Eta... niz gauza ikasten duzu? Ba, ikasten eta horiek galdetzen duetan. Ah, <laughs> horiek ere ikasten dute zurekin. Dala. Eta baina ba, hori da, remanetan sartzen gira. Baina hori de untsago serioski, serioski behar dira, eta ikusten dugu merkatuan ekonomikoki, hori beste mail batian ekonomikoki, gaztain saltze fresko hori me, ajunta junte uh, eh, doa. Hori finita. Hori finita. Beraz, zeiten du horrekin. Hori da galdera hondiena. Eta hortan nik, eh, ala, bide hortan hainiz, uh, erreski hainiz, eta, eta ala. Mm, hortan zukat zeman duzu atera bide bat, zenta, egan behar da gaztainak denboran biltzen ziren, mortotxetan uzten ziren, hor, etxe parte batean, eta jo negua pasatuta, bon, etzen gehiago baliatzen orai kontserbekin, urte guzian baliatzen alda, edo idina, edo... Bai, hori uh, de behar dira gauzako, behar den mesalako lekutan eman, erran ez lehengo gaztenak, uh, erri gaztenak, erraten dugu uh, behaz Europakoak, Japona sartu gaintzin, eiek biltzen ziren gaztenak behantxau, behankorak, behaz, eta gero eiek, ba, uh, mardotxetan, morkotxetan, sokaletan, eta badi hitz hainbeste uh, ama, ama zazpiatxe mantot <laughs> eskolaz. <laughs> Gurtu <laughs> ba, ba, ba. Eh, hortan uh, atxikitzen zien, eh, hori, jaten zuzten eta hori, eta hori, jakinez, uh, lana zen, eien atxikitzia etzen baizik mm. me, emaiten eta metatzia, eta ez, behartzen egun zizmuitu, ateatu, uh, uh, eta garratu inakendu, eta, eta bar, eta bar, hori ez da antzi behar, eh? Beaz, hori uh, biztanda izan da, eta hori aipatu dugun gauz hori, egana pobreziaren simboloa zen. Eta hori, hori, hori de, ala, behaz, geho sartu zauku, eritasunaren ondotik sartu zauku japonesako gaztena, eta hori biztanda, eh, generazioneak, zaharrak dituzten, ez dionak, biztan dena, zerbait berri bat sartzen delaik, eh? ah. <laughs> bakizu nola den. Bai. Eh? Eta, eta, eta biztan dena, geho, eh, modu berri, laborantza modu berri hori sartu da, eta behaz, utzitu, utzitu uh, gauz horiek uh, eta hala, denetan bezala, eh? mm. denetan bezala, ez gira bakar bakarrak, denetan bezala. Guai, ezan behar da, diren gira zure produktuetara toraia, bai. zenta hor uh, kontsumitzen aldira, kontserbatzen dira, uh, gaztainak zuk eh, transformatzen baitituzu, eta tokiko enpresa batzuen gana joan zira, zure Guai. laguntzeko, ez baituzu dena egiten al, yes. Bai. zenta ezan behar da, txokoloetetik garagardorat, idinetik pasatuz, gero uh, gaztainakola, bada, bada, autu haundia. Bai, hori zen, biztan dena... Oartu agia, bai eh, behatzi urtez, eh? eh behatzi urtez, agia, gure astapenako ekoizpen horiek, desagertu dira salmenta. Estiki, estiki. Eta Zure ira... astapenekoak zer ziren? Uh, irina. Bai? Uh, ba, irina, erresimeta eta horiek. Edo, sasoinki saltzen zien, eta gero urtian zehar, zeiten ginuen gure gaztenekin, deuzik. Beaz, or, eta baita ere, bon, sukaldari ekin mintzatuz, eta hori, eta bar, eta bar, eta bar, eta nola, eta nola, eta nola, nik maiteut sukalkatzia baita ere. Eta hortik, sartu zauku, erranez, eh, eta ikusten nuen uh, maasin handi horietan, fresko parte hori desagertzen, edo aragi, edo eh, barazki, edo horiek, eta ikusten tutzu lerroak eta lerroak eta lerroak jateko prestedien uh, gauz horiek e, sartu nintzen, ez dute, ez dute janen nun baina sartu nintzen pixkat kesatuik etxena, Andriak juri da beti enen zuten, eta sartu nizor, eta uste dut maasin hortan bat dela plastika, <laughs> ba, fe, plastika da nausia, eta jateko baino gehiago da plastika maasin hortan. Eta ala da, hmm. ala da. Ejokeria da, eta mementuat ez, uh, eh, mementoatez, nahi nuen, uh, nahi nuen bon, nola jan behar dien gaztenak urtean zehar. Eta hortik sortu zauku, eta sentsuko gauzekin ez ditu gure gure hala uh, eh, amentsetik ateatu ikusitu nola jaten zien gaztenak eta hortan biztan da konserbak egin pres dia, jateko eta eta iba ez uzi dena asmatu baina araike badira sorkuntza batzu uh, gaztain idinarekin egin gauza iniz baitira mentuaz demoran egiten ez zirenak ere eh? hemen ez baina nik zabaldu dut uh, biztan dena uh, ja, ja, jateko gauz horiek ikusitut uh, eh, gue mugain baino urruno erranez, eh, guai uh, egiten gazteinak eh, Japonian bezala erranez uh, eosiak uh, uh, eta asukre eta ura eta iziari ona dira irriz ba, batekin eta hori goxo-goxoak eta horiek saltzen nok noke ostentu gauz horiek gazteak Eta hortan ikusten dut, sallekutan, gazte horiek, biztanea, jastatzen alduzte denetan, biztanea, eta, ah, isiari hona, eta gio izan tentut bakizu, SMS eta Facebook eta hori, sare horietan, behala, isiari honak eta hori eta hori, behaz, bada bide bat idekitzeko. Bada, marka hona da, hori gazteak entzatzen malima dira, ba, produktorien nadiatel. Eta baita ere, bada, sozialki haipatutan bezala, bada lotura bat gaztainari, bai irritarrak, bai baserritarrak baute. Beaz, eh, eta hortan behar da segitu, bainan behar da, eh, proposamenak edo diatekoak eta gauzak, ekoizpenak eta hori, behar dira uh, bide hortan edo proposamenak egin, bide hortan sartuz. Eta, e, biztan dena, egin, erranez gure gaztenakin eginak, ez denetan bezala edo geienetan bezala, frantzian, uh, sartzen dira eunetaik lato noi, Eh, gaztaina txinatik eta turkiatik. Hmm. Hmm. Hori ere realitate bat da. Hori ere errealitate bat da. Beraz... Beraz, ekartzen duzu txortia bat hori ba, txasuan. Ba, ba, da... Bat ez, da sortat, eta da, ez da. Baina, uh, hala, uh, eh, goguen piskat uh, moitzeko, hor dira, hor dira gauzak, eh? Hor dira. Eta doi doi aski da, asukripat pixkat, ur pixkat, eosazia, jan irisa pixkat eosazia, eta duzu errege bazkari bat. Da, hmm. usai ez dugula, horako produktuaren jateko baitez bada. Ordean, ah. zer duzu saski hortan horrek arri oh, baituzu? Saski hortan, bada, iri, iri, iri, irina biztan bada, hieretik atea Ate, batzu, irina, hartu irinarekin, ere? Ez, ez? E, e, hartu edinaikin, hartu gorriekin. Hori aurten, eh, fean da bi urte, astengia lanian edo ahemanetan asiagia Bretaniaikin, hogi beltzaikin. Ah, bai. Zahazen hori. Gluten gabeko. glutenik gabe, eh? Ba, ba, ba. hori ba, sukaldatzeko ere sukaldatzeko, dituzen Bai, eta gu, guetzat ere diseitzeko, eganez, bai. eta geot jateko zahar horiek gutiago jaten dutzu, eh? Eta ah, baute indarra. Ba, eta baute indarra, eta hori, la saziete, ez dakit eskoraz nola gaitenen, akademiak eh, sohta <laughs> eh, itzori. Eh, baliteike. eta hortan, biztan dena, hara, behaz pastak egiten du, eskolpastakin uh, ogirin eta gaztainin aikin, behaz, Bretañetik enobon uh, hauzo batekin langidik uh, David Le horrekin uh, gizon charmanta idie beren lurretan uh, uh laborantzatzen hogi hori, eta aia remanetan, behar ba eskolerian jinen die eta zeibet zerbait elgarrekin egin du. Eta hori hogi beltza horrekin, arrakasta iziaria badu, pastak eginatu, irriza Euh, forman, bala. Eta... A ah, forman, maiten alduzu, ere nahi duzuna? Bai, bai, bai, bai, bai. Eta baitu zu trezna? Ez, no, ez, arek, arek ah, eiten tu, ah, arek eiten tu, arek eiten tu, bala. Geo uh, eh, eiten tu gaztain, ala, zubid ez dakin horreten espanjolez bakit albazio hori, gordinik. <laughs> Hala, hori, salda eiten du, biztan dena. Salda ere? Hala, gaztainak inutsutsa. Bakarrik, hola. Hala, biskotxak uh, eh, okina enpresa mm. idauz mendikoak uh, eiek sorta azia, elgarrekin biztan dena. Gozea pizten aukuzu bainat. Ba, ba, tako ina <laughs> Ogi ez hainuan eina, Evelin uh, eh, Lepen de Pizda hainua, hori. Chokolatak, bi chokolata iten tu, nesio txokolat ba guai uh, iten du batio beltza uh, irin lagia ikin, sumula eta bestia utziko tu txokoletak zientzat, hola bakit badila horrentak hemen. <laughs> Eta batio, uh, bat, batio txokoleta beltza bat eta barnean erresimeta, gaztain erresimeta barnean. Akzu horrentak girela hemen. Eh? Ba, ez da. Ah, <laughs> eta kontserbetan baitu zuen izla ba, usara? gara gardoak erbeltzikin egiten ah. du, biztan dena. Mordotxa deitzen da. Mordotxa. Mordotxa, ba. barkatu. Uh, äh, Frantxoa irraulaxio eta gabita, ligikoa eta mardotxa, ango, ango izena, mordotxa. Mardotxa gara voilà. Mota bat baizik ez da hor, eh? Hara, eta geho humus bat gu honik egiten duguna, uh, äh, garbantzorik gabe, hori sortu zauku Libanoan badie gaztain ondo frango, baute usaia ah. gaztainateko eta hortik äh, sortu zauku eitia be humus bat eginen du garbantzo aldaturik eta gaztain izierri gozoa ah, da. Hala, eta geho bokaletan, uh, eh, einatu gauz jango, hasiko gira kastainuletik uh, eh, erranez kasule... Kasule gaztainekin? Uh, eh, Uh, ilarrak kendu ditu, aldatu ditu, eta uh, badie bilukinka, eta bi ahate uh, uh, urinian eosiak eta gaztainak. Hori badu historio bat eta sentsu bat, erranez um, ilarrak sartu di Europan behantian, uh, mila eta etan. Leheno, aragi saltza horiek inen babaikin eta gaztenikin. Baba eta balituta adiskideak tolosan, bautean ilar bat edo beltza bat, baba, baba, ba. Bai. Eta ene ikerketan edo ene hala, sekatut ditun gauzak, baba juna, eldu da baba urgunetik etorria. Ah abaguna baba urgunetik. Eh? Etorria. Eta hori izan die aldaketak ez jendeak eta espuritak ez muitzeko, egan ez zer da ja, ja, ja, hori berri hori jateko eta, eta hori. Eta ez jendeen nahasazteko, eh, badie frantzian baita ere, sortuak hitz frango jenden eta espirituen ah estitzeko. Bai. Ah. Eta ba- babaguna, babagunetik, izkaian ere, baute hitz bat hilahaindako, uh, eh, ziut, baina egan nahi du eh, baba urgunetik eh, din, <laughs> dina dela. Hala, hori ordea, behoz azteko, einatu marron glase gisa gaztainak uh, mm. bokalatian. Aski da irekitzea eta presidera jateko. Jateko, hala. Izoz batekin, uh, mm. lemoi izoz batekin, izi erri gona. Ba, sukratu hau. Ah, ba, ba, eta beste, beste pindar bat ematen dio lemoiak, hala. Gio odolgia iten du gaztainikin. Ah, hori, originala da. Hori, uh, pota batean. Gaztainak batean barnean. Baria barnean, bala. Lauetai bat, eh? hainitze. Eh? Ah, bai. Ah, ba, hainitz. Eta gio konpota bat hori, etxaneina, sagarrak eta, eta gaztainak, asukri gabe doidoia ura gaztainak eta sagarra. Ez da besteik. Ah, bai. Ez ditu deuzerik emaiten, eh? Nahi bali maute bat edo zerbeita sukre edo... Unek ere asitzen duke, eh? Ba. <laughs> Atzo indut amapa batian uh, eh, ola presentazione bat uh, landesetan, eta intut pintxo batzu odolgi eta kompotaikin eh, dena soragarri mm. ez duzu egiten, hori da xantza bat. <laughs> Artogorriaikin biztan dena polenta bat egin adu gaztain eta artogorria polenta bat. Polenta. Hala, hori beste bat, risoto bat erra nahi du, eh, sukalkatzen ditu. Ostalek frango iteute hori, Makin, eh, Cedric Bechad, eh, Mulendalotz eta bar. Ba, ituzu, uh, referentzia honak, Onak, onak, honak, bai. onak, honak, honak. Hala, Le Prince Noir baita ere bordalen eta beste. E inatu, um, parmantie de chaten erra nahi du uh, lursagar pulie iteko, eta biztandena barkotxeko uh, eh, uarteko uh, eh, azkontzetik ateatzen da e, eta hango atea ikene inatu, ala, de parmantie gaztain parmantie horiek dio inatu uh, Graten dofine hori gaztainak eta baizik, Patata. krema, eta ez da patati. Ah, ez da luxarriko. Luxarra kanpo, hemen gure etxial ez da luxarri. <laughs> Eta egueriko inatu, biztan uh, graten horiek uh, uh, beltza perigo mm. aikin jo barnean. Ekson nola den eh, trufa, trufa. Ez, tubermelan osporon latinez, bakit hori? Boilura. Boilura, bon, eh? hori eh? Txekatu nuen hain zile. <laughs> Ez lehen buruan. Eh? Eta, bon, badio ino proiektu batzu, hain izala beste koiz batzu eh, nahi nainuke sorta aztia ogi beltzaikin, maila berian, hala. Hmm. Finitzeko aipatuko dugu pausa bat egiten dugu beste kantu batekin olio proiektu bat baituzu eta nola egin ere hauek guziak atzemaiteko baituzu bai uh, webgune bat eta hori aipatuko dugu biskat bai. ibiltzen baitzira ere esker. Pausa bat bai perruketak taldea hautatu duzu eta duzu nola nahi kaut kantu hau dutatu, amalu jaren oiua, zuk idatzea baituzu. Bai. Uh, omen. Ah, ba, ez omen. <laughs> <laughs> Idazle zida ere. Bai, bai, maite ah, ez dut ah, demora aski egiteko, eta diten zait uh, artetan kantu batzu, uh, ogoi eta zomeit kantu idatzi ditut. Horiek ere beharko dituzu eh, egun batez egun gabatu, batez eh? Ba, txambez, txambezpelekin, bai. Eta behaz uh, perruketak uh, elkartatu ginen, uh, elkartatu ginen uh, aldudeko ibarroktan, eta gukai ginen demoraktan kantuz. Ateatu dut kantu hori uh, airea famatua da, bakemina uh, bi urte baino haintzino, uh, eh, bakemina soin, musika bera bai, baita, uh, peio eta kantu hori. Eta irlandesa da, naski doinu? Ba, ba, airea zabaldu da, be, jenok, kantari zabaldu du. Ire plante, Noranje, eta melodia, da, melodia entzuten alda, uh, Le Bounty Bigaren bigarren euh, euh, filma hartan ikusten da edo entzuten da uh, beharri fin bat balima uzu ahabita joile bat arek jotzen du uh, melodi zaharen eta ikerlandesa mm. Hala, bainatito izak idatzia jaren oiua, peruketak ekemanik eh, dena lotua da, amalugaren oiua, poeta zira ere, eh, bainat... Eh, bai. <laughs> Zokidatzia beraz perruketak taldeak emanik. Bai. Eta finitu nahi nuen, erraiteko produktu guzi horiek, aipatu dituzun guzi horiek, eh, erosten aldira, nun nola? Lehenik uh, erosten aldira maulen, gure lantegian, biztan dena, mazintipi bat uh, badugu, eta... Nunko de... katia ziste? Uh, mauleko ga, pa, gaineko partean. Hala, uh, bada ospintegi bat, hor, la gerri Saint-Jacques, baita ere, mm -hmm. eta hieri lotua, arek, uh, ari esker, philippe la Lanugerri esker, atseman dut uh, eh, bazin... Uh, eh, toki bat enetzat errezebitzeko eta ari esker, Eskola et, gaztain etxean, no? mezondra xaten bat da webgunea ere? Ba, ba, hori ez dut sobera lan zen, eh, jaten <laughs> diotet jender... Uh, Elbidea ere ez zuen, hau no? Ez no? eta behaz uh, eh, egan bon pasten dut demora gehiago ekoizten eta biltzen eta lan eta ez informatikan, bon paso, hori da ez da, gira ba, badu, frango iteko. Gio, merkatuak eh, ez gehiago? Ez, geldutuak gira, eta itentu bon, feiri batzu edo des evenemanziela jaten da frantxezez. Joak gira hala, leku uh, politetan, joak igira bestaldeate baita ere, eh, eta eieke, uh, eieke bada, bada iteko bestaldian ere, eta, bon, hala, egin, lotua dira gaztainari, izan aniz, bakaren aldiz, uh, eskual telebistat, eta irratietat, oinatin izan aniz, eta denetan, Asturietan, Galizian ere baita izan aniz. Eh. Espainola ez ere menpedatzen duzu? Ordean? Bai, bai, bai. Espainola? <laughs> Eta beste... Beste, eh, lekutan, eh, bada, bon, amap berri hortan zermaten ezinan sartu aniz. Eta baditut fermavenir zermaten ezinan, bat, uh, ekoizle uh, denda bat, ahondia, proiektu eder bat. Zenzövene baita gauza de magzene beste bat. Eta hori, hainiz, huai, mesu bat iortzeut, bai honan uh, toki bat sekatzen dut, eta mi oinarritzen. Gio, uh, eh, luizunen um, eh, matin tretor etxean eh, dut uh, ene koiz... Ene, koiz Doni bani luizunen? Bai. Eta han ere atxematen aldira, eta gio, deituz, eta bo, mm. ahi ba. Eta beste proiektu batzu buruan badake baituzula? Bai. Uh, Oioa egitea ere? Ba, asianiz, uh, asianintzen oaida... Bala, bospasei urte, uh, eh, batxa pago eskuja, egan daidu uh, eh, fagoaren, pagoaren eh, fruitua, eta hori antzia da betiko aspaldi aspalditik. Eta siniz uh, biltzen pago, pago eskuja eta edo batxa, eta horrekin uh, indut uh, oliua joan den urtean. Eta entzinatik nuen proiektu hori kosmetik enpresa uh, dena, eta bon, gelditu bide erdian gira, beraz, <laughs> me badu, uh, badu, ala, uh, eh, badu sentsua, badu hori den hainuke, bon, eintu prozesu osoak, nola ido jazi, nola bildu, nola ido jazi, eta nola olioa egin, olioa jakitate hori badu, Eta egan ez, ala, eh, mesu bat. Pago, <laughs> ba, ba, ba hatxarekin beraz oligua egiteko. Bai. Ba, Lehen argi egiteko beriatzen zena. Ba, ba, olio guzi bezala. Ur edo intzau olioak, eh, jatekoa sartu eintzin inazien, eh, mm. argitzeko ba. Ba duzu filosofia poli bat, bainat, honekin finitzeko. Ah, bai, azkenitza. Naizu, eko garatu, edo erretretan jarzen ari baitzila ere. Gure filosofia da, guai, gutiai, guti, gauz gutiekin geio egin. Hala, hori da filosofia ondiena, ez sobera onditu, baina gauz sei-sei ekin uh, eh, inala gure buriak hautsi eta pentsatu eta nola emberdien gosta, go, fres gutiekin eta hori eskulan horrekin balorizatzeko eta geio egin gutiekin. Binatitoiz, mil esker arte etorri eta eskerak txokolate eta horien bai, dako. Bai, bai, bai. Gormantak ba- gira, bakizu. Ba, ba, ez di hori bai, laster hasiko <laughs> eta zantz, setasun gehiago lehen, dako, eh, baduzuela webgunea. Sarri bai. bueno. entzunen duzia ere partez, hau, gure irratian, eh, elkarrizketa osua ere, gure irratia.eusen. Bai. Esker mila bideon zuri. Eskerrik anitz, ziri, guai, ziberu. <laughs> <laughs> <laughs> Bai, eskerrik anitz, gauzo egokitu zukere. bai, eskerrik izanuntza bainat. Berrik izan, izanuntza.